Ostegunos Chronica Libre. Eta balin bazken egunetan publizitate zumait ikusi dut gaz naturala diana, transizioentako gaza edo e energi garbia dela. L'énergie renouvelable était seule. Elle rencontra gaz naturel. Ensemble, Énergie renouvelable et gaz naturel formèrent une belle relation. Alors, euh, faisons le point, voulez-vous Bai, puntia egin dezagun. Gaz naturala, ze haigielaik hauesenetan metanaz hagia mintzatzen. Hau sortuik delaik, eh, miliuka urtez lantaien fosho, uh, eh, fosilaz, fosilizazioai esker, bai, heltuko niz. Horrek eran nahi due, eh, gaz naturala energi fosila bat dela. Ikatza edo petrolioa bezain naturala da, hitzau greenwashinga entako baizik ezta jabiliik. Komunikazioan egun engi belin, energi fosilen multinazionalak dia agertzen prefosta. Eta ese daiki gazaen txaltzia energia bat, ba, bat baritz bezala. Erraiten balin badi energi sahia dela da petrolioa beno ehuneko hogeia zeobi gutiago urtukitzen dila. Abravo ah, eta hoi berde! Europa osua, be petrolio eta ikatz gazaekin ordezkatzen, eh, eta ikatza eh, gazaekin ordezkatzen malin bazian hi pena gie belapena baizik esteiku emanen hauka osklimatikola heltu beno lehen. Hau de la gaz, gaz haue, eh, ustiatzen denin edo karriatzen denin beti galtzen da mini bat eta metana izanki biogaili efektientako zeo bia beno gaz txaragua. Hau prefosta e eh, multinazionek ez teikie Bref, gaza energi fosila da eta energi fosilako robezala be utzi behar guntuzke. Alta Katalunian, Frantzia eta Espainian, Espainian lotuko dian gazoduk animaleko bat eraiki nahi da, step izenekuan. Mena zentako horako bidia, Europan kontsumitik den gaza bi lekietaik da, ipareki aldetik edo erruxiatik eta hego aldetik edo magrebetik. Momentuko erruxiar gaza da, eh, merkena eta Espainiak gaz gehugu eta habo jabilten behitu, presioak nahi dutu. Eta hunentako gazoduk hanitz jaiki nahi dutu, hora konkurentzia uh, eh, aiazten ahalko du presioen apalazteko. Espainiak ordin, gazoduk berri hunen jaikitzien sedia iamaiten du, Europar bat arzunak ikust proiektu heraldoi hau, kabineta independente bat kontratatu du ebu balio atzeko proiektu hunen balio garrit arzuna. Jakit ez badila jadanik bi odi gutien ez, eh, Frantzia eta Espainiatik eh, edo Frantzia eta Espainia lotzen diana, bata ligitik ez, eh, sibiotik igeiten dena, kabinetaen ondorioetan agertzen zen, eh, proiektia ez zela ez balio eta ez e Benamariuski istoia ez da hortan urentzen, energiaen Europak komisioa, beita, Miguel Arias Cañete, eta hau Espainiako Petrolio Kompania baten bila zen lehenago, hori pentsa segin din, ebe txosten hau lurperatu du, Europar Diputatiek ez ez diehen eskuitan uken. Bena gu esantzai edo esantza bat, badugu deia dar joile sumaitei esker dokumentia publikatuik izan beita eta hoiei esker dugu egunko kronika egiten ahal, eskerik hain Le step ça fait partie d'un plus grand projet gazier qui s'appelle le Mid-4. C'est un énorme gazoduc. En fait, le Mid-4 ça fait aussi partie d'une course en fait vers le gaz qui existe en Europe, mais aussi dans le reste du monde. Une fois que l'infrastructure est construite pour le gaz, on va essayer de l'utiliser, de la rendre économiquement viable, et donc on va l'utiliser pendant au moins 40 ans. C'est à dire que jusqu'en 2058, on va continuer à utiliser du gaz. Et moi, j'ai pas envie d'attendre jusque-là pour avoir une énergie euh, qui est renouvelable, qui est gérée par les gens, qui est durable. Eta proiektu erraldoi hoi gehasi berriak izan ki momentia da hunen kuntre botzen altsatzeko. Holako proiektu handan ahe eh, badia ondoko urtentako bai Europan bai mundu osun eta pada badugun norabide hunen eku atzeko. Ordin, ze egiten ahalda horren eku atzeko? Cecil, lezami de la terra alkartekoak daiku. Plus on aura de maires euh, qui prendront des délibérations pour montrer leur opposition politique au projet euh, sur l'ensemble du tracé et de manière générale sur les deux départements français qui sont touchés, plus on pourra revenir vers le gouvernement en disant non, non, mais votre projet, il n'y a personne qui en veut. Et surtout, si vous le construisez, préparez-vous à ce qu'il y ait une grosse résistance locale et que ce soit très compliqué de construire. Eta, hoita hamahi uherri badia ez tep hunen bidian eta hoietaik hamarek jadanik hunen kontrako mozione bat boskatu die. Eta justoki azken hogeita hi herriak bergeiza egin dezen bada petizione bat izen petzeko akt.hiuen eta berroita hamar.org bidian. Eta nahi bada ikuaz iga justiak eta bada hitzordu handi bat udahuntan erbeeretan grun, uh, Groningen herrian, gorilan hoita lauetik hoita hamikal, uh, hamekila, Erberak ebeitia gaz habo ustiatzen dian herrialdia Europan, egin hoietan edo desobedientzia zibilekin zandana egin nahi dia, Egunko kronika inurentzeko, gaz, energi, berde, bezala, aurkestuik izanki egunko egunin, eski abiharrasiko egazki transizione baten egitia. Ostegunoz, kronika libre! Kronika libre!